Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Օրվանորությունների մասին համառոտ։ Անտոնալություն լեգա նախագահի մոտ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հերթական ապատեղեկատվությունը։ Ամեն ինչ արվում է, որ Արցախում վիրավորված զինծառայող Արմեն Վարդանյանն արագ ոտքի կանգնի։ 25 տարի առաջ այսօրը զոհվել է Արցախյան ազատամարտի հերոս Լեոնիդ Ազգալդյանը։ Արցախի գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամը կազմակերպում է հնդկացորենի մթերման գործընթաց։ Այսօր Արցախում նշվում է բուժաշխատողի օրը։ Խարկովում ընթացող բռնցքամարտի Եվրոպայի առաջնությունում Հայաստանի երկու ներկայացուցիչներ շարունակում են պայքարը։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը հունիսի 20-ին ընդունել է Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համասարանի պատվիրակությանը բուհի ռեկտոր Ռուբեն Միրզախանյանի գլխավորությամբ։ Ինչպես հայտնել են Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, քննարկվել են Արցախում մանկավարժական կadrերի պատրաստման եւ հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի ու Արցախի պետական համալսարանի փոխգործակցությանն առնչվող մի շարք հարցեր։ Նույն աղբյուրի համաձայն նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր ստորագրել է հրամանագիր, Համաձայն որի վաղաժամկետ դադարեցվել են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամ Հասմիկ Շինդյանի լիազորությունները իր դիմումի համաձայն։ Այսօր Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայության տարածած հաղորդագրությունը, թե իբր կանխվել է դիվերսիոններ թափանցման փորձ եւ գերեվարվել մեկ հայ զինծառայող հերթական ապատեղեկատվությունը։ Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է, որ պաշտպանության բանակը նման բնույթի գործողություն չի իրականացրել։ Ավելին, երբ հակառակորդին սանձելու համար իրականացվում են պատժիչ գործողություններ, դրանց հետևանքների ցավոտ լինելը իրենց երկար սպասեցնել չեն տալիս։ Պարզապես նմանաբովանդակ հաղորդագրություն տարածելով հակառակորդի զինուժը հերթական, այսպես ասած, հաղթանակն է արցանագրել վիրտուալ տիրույթում եւ փորձել ցանկալին ներկայացնել իրականության փոխարեն։ Հունիսի 17-ին Արցախից Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության Կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալ տեղափոխված ժամկետային զինծառայող Արմեն Վարդանյանի վիճակը գնահատվում է կայուն ծանր։ Ըստ Բուրսարայության վարչության պետ Կամավոր Խաչատրյանի, զինծառայողի գիտակցությունը տեղն է վիրահատության կարիք այս պահին չկա։ Նրա խոսքով հետագայում եթե անհրաժեշտություն լինի, ապա կվիրահատեն։ Թևերն ու ոտքերն արդեն շարժում է, իհարկե աջ թևը մի քիչ դժվարությամբ։ Արդեն ակտիվ է, բայց նրան դեռ չեն քայլեցնում, որոշ ժամանակ անց արդեն կփորձեն քայլեցնել, նշել է Բուրսարայության վարչության պետը։ Նշենք, որ Արմեն Վարդանյանը ստացել է բազմաթիվ բեկորային վնասվածքներ, այդ թվում գանգուղեղային վնասվածք։ Նույն բուժ հաստատություն տեղափոխված հրազենային թափանցող վիրավորում ստացած ժամկետային զինծառայող Յուրի Զաքարյանի առողջական վիճակը շարունակում է մնալ ծայրահեղ ծանր։ 25 տարի առաջ այսօր 1992 թվականի հունիսի 21-ին Մարտակերտի շրջանի Տոնաշեն գյուղի մոտակայքում զոհվեց Արցախյան ազատամարտի հերոս Հայաստանի Հանրապետության մարտական խաչ առաջին ասիճանի շքանշանի ասպետ Լեոնիդ Ռուբենի Ազգալդյանը։ Չհավատակ, եթե ասեն, որ մահացել եմ։ Ես կմեռնեմ Ստամբուլի պատերի տակ, սիրում էր կրկնել նա։ 1991 թվականի ամռանը Ազգալդյանն ընկերոջ Հովսեփ Հովսեփյանի հետ ստեղծելով ազատագրական բանակ եւ անկախության բանակ ռազմական կառույցները եւ ստանցնելով դրանց հրամանատարությունը կազմակերպել է Վարդենիսի, Քելբաջարի, Նոյեմբերյանի, Կորնիձորի, Շահումյանի, Գետաշենի եւ մի շարք շրջանների ինքնապաշտպանությունը։ Ազգալդյանի մարտական ընկերները մեծ հաճույքով մեջբերում են նրա մյուս թևավոր խոսքը, որը նա կարողացավ ապացուցել անգամ զոհվելու գնով. Սա Հայաստանը եւ վերջ։ Ոչ ոք չի կարող ասել, որ սա Հայաստան չէ։ Ոչ ոք իրավունք չունի սա վաճառքի դնել, փոխանակման դնել, հանձնման դնել։ Ոչ մի գաղափարով չի կարելի արդարացնել Շահումյանի գետաշենի Արցախի հանձնումը, ինչպես նաեւ մնացած հայոց հողերը։ 300 հոկանոց բանակով ու ռազմական առումով անթերի 27 հաղթանակներով նա օտար տիրապետությունից ազատագրեց հայկական հողեր։ Միայն Արցախում Լեոնիդ Ասկալդյանի հրամանատարությամբ 26 բնակավայր է ազատագրվել եւ հրամանատար Վլադիմիր Բալայանի հետ միասին տարիներ շարունակ Շահումյանում ու Մարտակերտում ապրող տասնյակ հազարավոր հայ մարդկանց հույսն ու հավատներ։ Փառք ես, նվիրյալ հայ, քաջազուն հրամանատար, Աստծո լույսն իջնի շիրիմիտ, հիշատակդ արդար ու անմոռաց սերուների սրտում ու հիշողության մեջ։ Մահից հետո անգամ դու առավել քան կենթանի ես ու կաս։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Եվնենով Գառնանացան հատիկաբույսերի արտադրության խթանման ու իրացման գործում հողօգտագործողներին աջակցելու անհրաժեշտությունից Արցախի գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամը ընթացիկ տարվա հունիսի 23-ից կազմակերպում է հնդկացորենի մթերման գործընթացը։ Մթերումն իրականացվելու է Ասկերանի շրջանի խնապատ համայնքի վարչական տարածքում գործող Չորանոցային տնտեսությունում։ Հնդկացորենի զտման եւ չորացման ծախսը, որը կազմում է 12 դրամ, կատարվելու է հիմնադրամի հաշվին։ Հնդկացորենի գինը 1 կիլոգրամի դիմաց 125 դրամ է, իսկ հիմնադրամի հանդեպ ֆինանսական պարտավորություններ ունեցող իրավաբանական եւ ֆիզիկական անձանց համար պարտքի մարման դեպքում 135 դրամ։ Մթերված ապրանքի դիմաց հիմնադրամը վճարումներն իրականացնելու է 6 ամսյա ժամկետում։ Համաձայն եկամտահարկի մասին օրենքի պահանջների հողօգտագործողները պարտավոր են ներկայացնել համապատասխան համայնքի ղեկավարից տրված տեղեկանք սեփական արտադրության մասին։ Հակառակ դեպքում նրանցից կգանձվի հարկ 6%-ի չափով։ Հունիսի 20-ին Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման եւ ներդրումների նախարարությունում տեղի ունեցել հանդիպում քննարկում մեր գյուղի խորագրով նախագիծ առաջարկության շրջանակներում։ Նախագծի հիմնական նպատակն է կազմակերպել ամենամյա փառատոն տոնավաճառ Հայաստանի եւ Արցախի գյուղատնտեսական արտադրանքը ներկայացնելու եւ իրացնելու ակնկալիքով։ Փառատոնը կնպաստի զբոսաշրջիկներին եւ տեղի բնակիչներին, Հայաստանի եւ Արցախի գյուղատնտեսական եւ մշակութային առանձնահատկություններին ու նվաճումներին ծանոթացմանը, փոքր ու միջին բիզնեսի առաջխաղացմանը, ներքին եւ ներկնա զբոսաշրջության զարգացմանը, նշել է Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման եւ ներդրումների նախարարության զբոսաշրջության պետական կոմիտեի նախագահ Զարմինե Զեյթունցյանը։ Շահումյանի շրջանի նոր երկեջի վերաբնակեցման օրից անցել է 15 տարի։ Համայնքում արդեն խոսում են ոչ թե խնդիրների, այլ ձեռքբերումների ու հերրահար ծրագրերի մասին։ Բելլալայանի ռեպորտաժը։ Էրքեջե Շաումյանի շրջանի Գյուլիստանի մելեքության բնակավայրերից էր։ Գյուղի մասին առաջին հիշատակումները ներառում են 12-ից 15-րդ դարերը։ Գյուղում գործում էր Սուրբ Սարգիս եկեղեցին կառուցված 1761 թվականին։ Դարերի պատմություն ունեցող հայկական գյուղը ի թիվս հյուսիսային Արցախի Շաումյանի շրջանի 19 գյուղերի Արցախյան պատերազմի տարիներին 1991 թվականի օղակ գործողության արդյունքում անցավ եւ առ այսօր գտնվում է ճշնամու վերահսկողության տակ։ Երգիչները սակայն հերո չեն գնացել Արցախից, հիմնականում գերի մնացած գյուղերի բնակիչները ընդամենը մի քանի կիլոմետր իջել են դեպի հարավ եւ ազատագրված տարածքում նախկին Քելբաջարի այժմ Շահումյանի շրջանում իրենց գյուղերի անուններով հիմնադրել նոր գյուղեր։ Դրանցից մեկն էլ նոր Էրքեջն է։ Նոր Էրքեջցի Աշոտը իր ընտանիքի հետ բռնատեղահանվելուց հետո հաստատվել էր Հայաստանի շրջանի Վարդենից գյուղում, սակայն ուշքնոմիտքը այլ կողմերի վրա էր։ Այդ ժամանակ մենք տարբեր տեղեր ենք եղել։ Ես եւ հիմիկվա մեր գյուղապետ Արան Արահովանեսյանը Վարդենիսում են գտնում, Վարդենիսի տարածք։ Եվ ինչ որ մի խոսակցության մեջ որոշել ենք մենք անք այս տարածք, այս գյուղը, անձամբ ես ազատագրմանը մասնակցել եմ այս հողերի, այս տարածքի եւ Արանը մասնակցել։ Մի հայրենասիրական գործ, գործի նման չի դա, այսինքն մենք չենք կարող հարմարվենք։ Մենք ուզում ենք ավելի մոտիկ լինենք մեր, որտեղ այս սարերի հետեւ այնց անմիջապես հետեւ մեր գյուղն է գտնվում։ Անգերոջ Արայիկ Հովանիսյանի հետ, ով հետագայում դարձավ համայնքի ղեկավարը, որոշում են գան ու տեղանքը ուսումնասիրեն վերաբնակեցնելու մտքով, եւ այսպես գյուղը հիմնադրվեց 2000 թվականին, հիշում է համայնքի ղեկավար Արայիկ Հովանիսյանը։ 92 թվականից հետո շահումյանցիները տարբեր տեղ ժամանակավոր մնակում էին 2000 թվականին մի խումբ երկերյացիներ հավաքելով իմ գլխավորությամբ ստեղծեցինք այս փոքր գյուղը 10 ընտանիքներով, հիմնականը ներքեցիներ, 10 տնտեսությունն աճեց անցած 17 տարիների ընթացքում ու այսօր գյուղն ունի 30 տնտեսություն։ Դժվարը սկզբի տարիներն են։ Խնդիրներին չդիմացողներն արդեն գնացել են, պատմում է համայնքի ղեկավարը։ Գյուղում այսօրվա դրությամբ կա 30 տնտեսություն։ 120 հա, բնակիչով կարելի ասած սաղ երիտասարդ ընտանիքներ են։ Ճիշտն ասած գնացողներ կան շատ քիչ։ Հիմնականում սաղ փոքր գյուղ է, ստեղծված օրվանից գյուղում մի որոշում ա եղել ժողովրդական որոշում, որ նենց պիտի անենք, որ գյուղի ընտանիքների ցանկացած մեկը ինչ որտեղ աշխատի կամ դպրոցում կամ գյուղապետարանում, այդպես էլ Նախկին Էրքեջը հարուստ էր վարելահողերով զբաղվում էին հիմնականում երկրագործությամբ, իսկ այսօր Փարթամբնությամբ նոր Էրքեջը գյուղատնտեսական այլ ճյուղի անասնապահությամբ զբաղվելու հիանալի հնարավորություն է տալիս։ Եկամտի մի այլ աղբյուր էր տնամերձի մշակումն է, մեղվաբուծությունը։ Հիմնականում զբաղվում ենք անասնապահությամբ, այգի գործությամբ նորից, տնամերձ հողերում։ Հիմնականում դպրոցում ազբավացությունը, գյուղապետարանում, ծառաները պայմանագրային ծառան են բանակում։ Բելլալալայան այսօր Դուք լսում եք լուրեր։ Երեք Արցախի Մայրբուհում հյուրընկալվել էր Երևանի Խաչատուրաբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի պատվիրակությունը բուհի ռեկտոր պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Ռուբեն Միրզախանյանի գլխավորությամբ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը Արցախի պետական եւ Երևանի Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանների համագործակցությունը 3 տարվա պատմություն ունի, սակայն համագործակցությունն առավել ընդլայնվել է վերջին 1 տարվա ընթացքում։ Պատվիրակության կազմը բավականին ներկայացուցչական է, նախատեսվում է ընդլայնել համագործակցության շրջանակները անելիքները շատ մեծ են։ Նախևառաջ իհարկե բուհական համագործակցության կրթական ասպարեզում, ինչպես նաև մյուս ասպարեզներում, ուր մանկավարժական համասարանը որպես հոգեբանա մանկավարժական կենտրոն, որպես հատուկ մանկավարժության առավել կարևոր ինստիտուտ Հայաստանում կարող է պետք է եւ ունի իր անհրաժեշտ մասնակցությունը Լեռնային Ղարաբաղի կյանքում։ Երկրորդ անգամ է ինչ համալսարանի պատվիրակությունն այցելում է Արցախ։ Անցած տարվա համագործակցությունից Ռուբեն Միրզախանյանը գոհ է։ Նա հատկապես նշեց անցյալ տարի Հայաստանում կազմակերպված ամառային ճամբարին Արցախի պետհամալսարանի ուսանողների ակտիվությունը։ ԱՌՊՀ ռեկտոր տնտեսագիտության տեխնացու Մանուշ Մինասյանը վստահեցրեց, որ այս տարի էլ արցախցի ուսանողները կմեկնեն մայր հայրենիք ամառային ճամբարի։ Այժմ էլ եկել ենք առածնամ փոփելու եւ անելիքները նախանշելու համար, հավելում է պրոֆեսոր Ռուբեն Միրզախանյանը։ Մեկ տարվա ընթացքում հայկական պետական մանկավարժական համասարանի մի շարք ֆակուլտետների դասախոսներ իրականացրել են վերապատրաստման դասընթացներ։ Մենք համագործակցում ենք նաև գիտական նստաշրջանների շրջանակում, ինչպես նաև ես ուրախ եմ արցանագրել, որ արդեն 3 տարի է մանկավարժական համասարանի կողմից կազմակերպված ամառային ճամբարին մասնակցում է Ստեփանակերտի համասարանի ուսանողները։ Երևանի ժամանած պատվիրակությունը հանդիպում ունեցավ ԱՌՊՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմի հետ, որի ընթացքում ներկաներն իրենց հետաքրքրող հարցերն ուղեցին Ռուբեն Միրզախանյանին ու նրան ուղեկցող դասախոսներին ստանալով լիարժեք պատասխաններ։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Շարունակ մենք լրատվությունը։ Այսօր Արցախում նշվում է բուժաշխատողի օրը։ Մասնագիտական տոնի արդիվ այսօր համագարկի մի խումբ բուժաշխատողներ ապարգևատրվեցին Արցախի հանրապետության վարչապետի հուշամեդալով եւ առողջապահության նախարարի պատվոգրերով։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում. Հիրավի բժշկությունը մարդասիրական այն մասնագիտություններից է, որը պահանջում է անմնացորդ նվիրում գործին ու մեծահոգություն։ Մասնագիտական խոր պատրաստվածության եւ հոգատար վերաբերմունքի շնորհիվ մարդկանց վերադարձվում է նրանց առողջությունը։ Արցախի հանրապետության առողջապահության ոլորտում տարեց տարի իրականացվող բարեփոխումները վկայում են այն մասին, որ համակարգը եղել եւ մնում է իշխանությունների ուշադրության կենտրոնում։ Կառուցվում շահգործման են հանձնվում նորանոր բուժ հիմնարկներ, վերազինվելով ժամանակակից սարքավորումներով։ Հանդես գալով միջոցառմանը առողջապահության նախարար Կարինե Աթայանը բարձր գնահատեց հանրապետության իշխանությունների վերաբերմունքը ու երախտագիտություն հայտնեց շարունակական ուշադրության համար։ Որ որ աշխատողների շարքերը համալրվում են բժշկական բարձ տեխնոլոգիաներին տիրապետող երիտասարդ մասնագետներով։ Այսօր բժշկության արժեր ծառացած խնդիրների ուղղությամբ տարվում են աշխատանքներ, բարձրացնելով առողջապահական համակարգի արդյունավետության մակարդակը, ներդնելով ժամանակակից տեխնոլոգիաներ եւ բուժօգնությունը դարձնելով առավել մատչելի, առաջնահերթ ուշադրություն սևեռելով որակյալ կադրերի վերաբերյալ պատրաստման հարցում։ Վստահ եմ, որ առաջիկայում եւս կշարունակվի համակարգում զարգացման գործընթացը մեր համատեղ ու հետևողական աշխատանքների զուգընթաց։ Բուժաշխատողի օրվա կապակցությամբ եւ բուժկության բնակավարում մասնագիտական կարողությունների դրսեւորման ու ձեռք բերած հաջողությունների համար Հանրապետության վարչապետի հուշամեդալով եւ պատվոգրով ապարգևատրվեցին առողջապահության համակարգի մի խումբ աշխատակիցներ։ Բորիս Թորոսյանն այժմ թոշակառու է, երկար տարիների փորձ ունի ատամնաբուժության ասպարեզում։ Շնորհակալ եմ, որ հիշել են ու գնահատել են մեր այդ վաստակը, հրամաշած շնորհակալ ու պարգևատրել են մեդալը։ Շամյանի շրջանի Խարվաճարի բուժմիավորում պետական ոչ առևտրային կազմակերպության մանկաբույժ Ստեփա Սարգսյանն իր երախտագիտությունը հայտնում նման ուշադրության ու վերաբերմունքի համար։ Կասեի, որ ինձ 15 տարիների ընթացքում ես ինչքան աշխատել եմ, միշտ ինձ աջակցել են եւ առողջապահական նախարարությունը, նախարարները, եւ աշխատակազմի բոլոր ներկայացիչները։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել նաեւ հանրապետական եւ մոր եւ մանկան Արևիկ մանկական հիվանդանոցի ազգակազմին ցանկացած օր, ցանկացած ժամին, ցանկացած պարակայում երբ դիմել ենք անխոհ մեծ իրով մեզ օգնել են, որի համար ես շատ շնորհակալ Առողջապահության նախարարի հրամանագրով մասնագիտական գործունեության մեջ ցուցաբերած բարեխիղճ աշխատանքի համար բուժաշխատողի օրվակապակցության պատվոգրով ապարգևատրվեցին համակարգի մի շարք այլ բուժաշխատողներ։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր մարզասերների համար։ Խարկովում ընթացող բռնցքամարտի Եվրոպայի առաջնությունում Հայաստանը ներկայացնող 60 կիլոգրամ քաշային Կարեն Տոնականյանը հաղթել է Բուլղարիա ներկայացնող Էլիան Դիմիտրովին։ Հայ մարզիկն անցել է քառորդ եզրափակիչ՝ միաժամանակապահովել աշխարհի առաջնության ուղեկիր։ Այսպիսով Հայաստանի ներկայացուցիչներից պայքարը շարունակում են Հովանես Բաչկովն ու Կարեն Տոնականյանը։ Ամերիկահայ 16-ամյա Սամվել Սևյանը Կոլումբիա նահանգում անցկացված Ամերիկայի շախմատի առաջնությունում գրավել է առաջին տեղը։ Նա ոսկե մեդալից բացի նվաճել է նաև 2017 թվականի աշխարհի գավաթի խաղարկության ուղեգիր, որը տեղի է ունենալու Թբիլիսիում։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն, ժամանակ առ ժամանակ անձրև եւ ամպրոպ, առանձին վայրերում հնարավոր է կարկուտ։ Վարկյանում 3-ից 8 ամպրոպի ժամանակ մինչև 20-ից 25 մետր հեռագությամբ հարավ-արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 13-ից 17, ցերեկը 20-ից 25 աստիճան։ Տակություն։